Divi spārni – pacietība un patiesums. Viss, ko vēlamies paveikt, mums jādara balstoties savā patiesumā. Ja esam studenti, mums ir jāmācās. Ja esam meklētāji, mums jālūdzas un jāmeditē. Patiesumam ir milzīga nozīme. Patiesas ilgas kaut ko sasniegt nebūt nenozīmē pacietības trūkumu – Vidusskolēns, kurš redz, ka viņa brālis saņem maģistra grādu, arī var patiesi vēlēties to iegūt. Taču viņš apzinās, ka ir jārēķinās ar laiku, un lai iegūtu zinātnisko grādu, būs nepieciešami gadi. Ja tagad viņš nolaidīgi izturēsies pret mācībām, viņš nenokārtos eksāmenus, tad kā viņš spēs iestāties universitātē? Svarīgi, lai mūsu izaugsme rit pakāpeniski – Ja zaudēsim pacietību, zaudēsim arī iedvesmu un nekad nesasniegsim savu mērķi. Savukārt, vienmēr būdami patiesi un pacietīgi, mēs iemantosim gandarījumu, jau mēģinot vienu. Pašreiz tas var nebūt sevišķi liels, taču varam būt droši, ka augstākajam gandarījumam mūsos neizpalikt.